Օգնել հայ ժողովրդին եւ նրան աջակցողներին, որ เป զի իրացնեն իրենց ներուժը ապահովելու համար Արցախի, Սյունիքի եւ առհասարակ Հայաստանի անվտանգությունը եւ նպաստել նրա սոցիալ-տնտեսական եւ մշակութային զարգացմանը։ Մենք ենք մեր ցարերը տարածաշրջանային զարգացման գործակալության առաքելությունը Գրիգորի Մարտիրոսյանն այսպես է ձևակերպում։ Գործակալությունը հիմնադրել են գործարար Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը եւ նրա գործընկերները։ Նվիրատուների աջակցությամբ գործակալությունն իրականացրել եւ իրականացնում է մի շարք կարճաժամկետ, երկարաժամկետ եւ միջնաժամկետ ծրագրեր։ Լաչինի միջանցքի արգելափակումից հետո գործակալության առաջնահերթությունները կապված են արցախցիների կենսական կարիքների բավարարման հետ, ասում է Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Գործակալության գործնայությունը ունի հետեւյալ երկու հիմնական ուղղությունները։ Առաջինը դա ռազմավարական նշանակության ծրագրերի իրականացումն է, եւ երկրորդը դա հանրային նշանակության նյութատեխնիկական ուղղվածության ծրագրերի իրականացումն է։ Ընդհանուր առմամբ այս ամիսների ընթացքում ավելի քան 4 միլիոն դոլարի գումարներ է հավաքագրվել եւ ծրագրեր նախաձեռնվել այդ երկու ուղղություններով Ռազմավարական ուղղվածությունը ներառում է տեղեկատվական, կոմունիկացիոն կրթական ծրագրեր։ Ներկայումս պլանավորվում է իրականացնել կրթական մի քանի ծրագիր։ Նյութատեխնիկական ուղղվածության ծրագրերը իրականացվում են մի քանի ամսվա ընթացքում, դրանցից է Պարենային ռեզերվի լրացման ուղղված ծրագիրը։ Գործակալությունը սերտ համագործակցում է Արցախի եւ Հայաստանի կառավարությունների, ինչպես նաեւ տեղական, միջազգային եւ մասնավոր այլ հաստատությունների հետ, ասում է զրուցակիցս։ Գործակալությունը վերջերս համապատասխան ուշագրեր է ստորագրել Արցախի պետական կառավարման համապատասխան մարմինների հետ որի շրջանակում ավելի քան 260 տոննա բարենամթերք հանձնվել է համապատասխան մարմիններին պետական պահոստի համալրման եւ բնակչության առանձին խավերին տրամադրելու համար։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը ներկայացրել է նաեւ Արցախի էներգետիկ համակարգին ուղղված աջակցության ծրագիրը։ Տարբեր միջոցառումներ են իրականացվել։ Ստեփանակերտ քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի համար ձեռք են բերվել էլեկտրական գեներատորներ, որոնց շնորհիվ հիմա հովարային անջատումների կամ ճգնաժամային անջատումների ժամանակ քաղաքի ջրամատակարարումը շարունակում է տարբեր արևային գեներատորներ են ձեռք բերվել, կումուլատորներ, ինչպես նաև Արցախի բնակչության համար մեր գործակալության գործընկեր ընկերությունների շնորհիվ ձեռք են բերվել եւ մատակարարվել փայտի վառարաններ, որոնք բաշխվել են բնակչության, կրթական հաստատությունների, արշավական հաստատությունների շրջանում։ Գործակալության ծրագրերի ցանկի կարևոր եւ առաջնահերթ ծրագրերից Գրիգորի Մարտիրոսյանն առանձնացրել է առաջնային բուժօգնության մոբիլ բրիգադների ստեղծումը։ Ծրագիրը նպատակ ունի ապահովել առաջնային բուժօգնության շարժական ծառայությունների հասանելիություն Արցախի 3 շրջանների գյուղական համայնքներում բնակվող շուրջ 15000 մարդու համար։ Այդ ծրագրի իրականացման շնորհիվ մենք յուրաքանչյուր մարզում կունենանք առանձին մոբիլ շարժական առողջապահական բրիգադ, որը կիրականացնի առաջնահերթ սանիտարաբժշկական սպասարկում բնակչության եւ դա քանի շատ օպերատիվ, արագ եւ այդ շարժական բրիգադաները կլինեն հագեցված անհրաժեշտ համապատասխան ժամանակակից բժշկական տեխնիկայով։ Առնվազն 3 բրիգադ այդպիսի կստեղծվի Մարտակերտի, Մարտոնու եւ Ասկերանի շրջանում նախատեսում է այդպիսի բրիգադաների ստեղծումը եւ այս պահին արդեն մի բրիգադայի ձևավորումը գրեթե ավարտված է։ Մենք ենք մեր ցարերը գործակալությունը ծրագրերը իրականացնում գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Քաղաքաշինության նախարարության հետ իրականացվող ծրագրերը պատերազմի ժամանակ հրետակոծությունից դժուժած տների վերականգնման աջակցմանն են ուղված։ Կարևոր եւ առաջնահերթ ծրագրերից մեկն էլ արևային ջրատաքացուցիչների տրամադրումն է։ Չգազաֆիկացված բնակավայրերում գտնվող շուրջ 3000 տնային տնտեսությունների համար նախատեսված այս ծրագիրը դեռևս չի մեկնարկել։ Մենք նաեւ ունենք ծրագրեր, որոնք ուղված են գյուղատնտեսության ոլորտին, այսինքն ջերմոցային տնտեսություններին վեր վերազինման ծրագիր ունենք, ծրագիր, որը նույնպես նախատեսվում իրականացնել էներգետիկայի ոլորտում։ Մեր գործակալության հիմնական շեշտադրումը դա պետություն, մասնավոր հատված համագործակցության ապահովումն է եւ մեր բոլոր ծրագրերը իրականացում են կառավարության հետ համատեղ, կառավարության եւ աջակցությամբ եւ կարիքների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրմամբ, այնպես որ այդ համագործակցությունը բարձր մակարդակի վրա է գտնվում։ Գործակալության ծրագրերը ուղված են Արցախի համաչափ զարգացմանը, ասում է Գրիգորի Մարտիրոսյանը, թե էներգետիկ, թե պարենային, թե առողջապահական ծրագրերը մշակելիս հաշվի առնվում նաև այս սկզբունքը։ Տարածաշրջանային զարգացման գործակալությունը օգնում է ժողովրդին Արցախում եւ նրա սահմաններից դուրս պաշտպանելով մարդկանց, ովքեր դուժել են հակամարտությունից, ընդգծում է Գրիգորի Մարտիրոսյանը, շնորհակալություն հայտնելով բոլոր գործընկերներին ու աջակիցներին, որոնց շնորհիվ իրականացվում են ծրագրերը։ Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։